الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka 'yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu wannan haɗuwa tamu muna roƙon Allah ya sanya mata albarka muna roƙon Allah ya tara mu a gidan aljanna domin ta bisa darasi da muke yi sati-sati yau sati ya zagayo insha Allah ta'ala wannan masallacin juma'a namu na garin gwalolo za mu gabatar da darasi gare ku kamar yadda muka yi alkawari za a zuwa ɗora yau insha Allah ta'ala Allah ya mana jagora yau za mu yi magana mai muhimmanci da ta shafi maza da mata duka kuma ina fatan da Allah mu saurara kamar da dan uwa malam bakwa ya ja hankalinmu duka akan cewa mu sanya natsuwa da kula a cikin abin da zamu karata da abin da zamu saurara zamu yi magana yau akan kiyaye harci a musulunci harci yana da tasiri a rayuwar musulmi yadda zai yi amfani da shi wajen neman lada da harci ake furta kalmar shahada da aka imani ya kasu da shi uku ko imani yake da rassa guda uku da ke tabbatar da shi cewa kaulan wa fi'lan wa atiqaba da maganan furici da abin da mutum zai kudurta a zuciyarsa na imani da Allah da kuma ayyukansa da za su tabbatar da imaninsa to kowa da harcensa yake magana maganan harcen nan zai iya zuwa ta hannun dama ka faɗi alheri zai iya zuwa ta hannun hagu ka faɗi abin da ba alheri ba idan mutum ya rike harcensa to Allah ya taimake shi ya rike abin da in ya kiyaye shi zai kai shi aljanna idan mutum ya zamanto mai sakin harcensa mai sakin harcensa ma'ana yana da sakin baki to bai dace ba domin ya tabe a hanyar da zai dinga daukan laifuffukan mutane ko ya dinga yin aibi da harcensa mafi alherin abinda mutum zai da harcensa ya karanta alkur'ani yayi azkar na tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko ya sulhu tsakanin mutane ko kuma ya faɗi wani abu na alheri to mafi munin abin da mutum zai da harcensa shine ya shirka ya haɗa wanda Allah abu na biyu mafi munin abin da mutum zai da harcensa ya ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yana cewa man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa qadhu minan nar duk wanda yawa manzan Allah ƙarya da gangan ya zo ce ai annabi ya ce kaza alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ya ɗora mutane akan wani abin da ba na gaskiya ba kuma ya jingina musu da annabi sallallahu alaihi wasallam to ne ko masa auta na gaba haka nan kare mutum ya yi ma iyayensa ƙarya don a tozarta su ko don wani dalili kowane iri ne shi to yau ɓangaren abin da za mu duba shi ne mutum ya kame harcensa daga maganan waninsa shi ne gulma ko raɗa ko zinɗe ko ƙibce ko yafice mu sani shi giba shi ne ka ambaci ɗan uwanka da abin da yake ƙi ko a akan nasabarsa kana zagin danginsa ko zuriyarsa ko gidansu ko kana zagin matsayinsa ko ka aibata wani sashi na jikinsa ko ɗabi'unsa ko tufafinsa da makamancin abin da dai za ka yi maganarsa a bayan gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai cewa kun san menene giba suka ce Allah da manzansa ne suka sani ya rasulullah sai manzo Allah ce ka ambaci dan uwanka da abin da baya so sahabbai suka ce to idan ka faɗi abin da yake tare da shi fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka faɗi abin da yake tare da shi to kai gibarsa idan kuma ka kirkiro masa abin da ba shi da shi to ka ji ƙarya ka jingina masa shine kai mar kiran ƙarya Allah mai girma da ɗaukaka ya ce mana wailul likulli humazatin maza. wato azabar Allah ko bani ya tabbata ga dukkan mai nune kuma mai kyafice wato wanda zai soki wani mutum da harcensa da kuma mutumin da zai dinga aibata mutane a cikin aiki ma'ana yana zinɗe yana nuna mutane aibata mutane haramun ne Allah ta'ala ya hana mu wala yagtab ba'dukum a ba'd ayhibbu hadukun an ya'kula lahama akihi maytan fakarihtumu laha ta tawwabur rahim Allah ta'ala ya ce kada sashin ku su dinga yin raɗan sashi a dinga faɗin giba a kan juna a bayan idan mutane Allah ta'ala ya ce yanzu ɗayan ku zai so ci naman ɗan uwansa ɗanye, ko matacce to in kuka sai kuka kyamace shi to ku tsoron Allah lalle Allah mai karɓar tuba ne mai rahama ne da duk wanda ya san yana yawan yi da mutane ya tuba wa Allah shi matsalar mutum mai yawan yi da mutane to kai ma yana yi da kai duk mutumin da ya fice yawan zagin mutane to shi ma kai ma da ake zagin mutanen da kai kai ma yana zagin ka Allah ya haramta mana giba kuma har aka siffanta mana giba da cewa mai yin giba kamar kare ne ba a fito da kalmar kare ba amma kare ne yake cin naman dan uwansa danye duk a cikin dabbobi da yawa idan sun mutu da wuya ɗaya zai ci naman ɗaya ban da kare don haka mu kiyaye bi yadda za a yi a rayuwarmu mu zamanto mun kame harshenmu duk inda aka same ka to a yi maka shaida ta alheri kai ba mai yawan zagin mutane kana giba su bane kai ba mai aibata mutane a bayan idan su bane Lallai, mutum yana iya samun aboki a kowane irin bangare ka samu aboki mai yawan ibada zaka iya samun aboki na neman arziki kuna sana'a zaka iya samun aboki na alheri wanda zaka dinga kama masa shawara kuna shawara ko yana taimakon ka da shawarori masu amfani baka iya samun abokin da za ku dinga zuwa wa'azi zaka samu aboki da zai dinga taya ka hutawa ko yana kawo ma ziyara abokin da ake rasawa yanzu shine abokin da baya taya ka ku yi maganar wani wadda lalle in ka tuna shi in kun haɗu ko kuna maganar wani zai kwaɓe ku kuma shi da wuya ka je na maganar wani a bakinsa abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce kowane musulmi akan kan uwansa musulmi haramun ne ya zubar da jininsa ko ya ci dukiyarsa ko ya ci mutuncinsa ma'anar cin mutunci anan ɗauka shi ne, ka dinga aibata shi da sai ka je ka zubar da mutuncinsa a bayan idansa ko yana babba yana shugaban al'umma ko yana dattijo da waɗansu mutane suke girmama shi ba a san wani aibinsa ba kai kuma ya zama sai ka tona aibinsa an sani ko yaro ne da manya suke girmama shi ka ce sai ka tozarta shi ka zubar masa da mutuncinsa ka sani ya ɗan uwana duk lokacin da ka buɗe bakinka kana zagin wani to kamar kana nema masa ko kana samar masa bangare ne daga cikin ayyukan ka na lada Abu Dauda ya rawaito hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana huduba har sai da ƴan mata suka ji shi daga ɗakunan su ma'ana mata suka ji shi daga ɗakuna yana ɗaga harci yana ɗaga murya da gaske yana yi musu huduba muryarsa tana ƙara da ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ku taron mutane ya ku taron waɗanda suka yi imani ku imani imani da har ya koyar da suka yi imani da harcin su ba su imani da zuciyarsu ba kada ku yi zancen musulmi ma'ana kada ku gulma kada ku bincike laifukan mutane domin duk wanda ya bincike laifin dan uwansa ya bincike asirinsa da wanda Allah da wanda kuma Allah ya rufa masa asiri kaje zaka bincike laifinsa kana nufin ka kunyatar da shi to sai Allah ya kunyatar da kai a madadin a kunyatar da shi kamar yadda aka karfafa mu akan ambatan Allah domin ya ƙara mana imani kamar haka aka gargade mu a kayin lalle aibata wani a bayan idansa yana rushe imanin mutum al-imamu hasan al-basri Ya ce yadda gulma take da sauri wajen cin addinin mutane ya fi sauri fiye da yadda jikin mutum yake cinyewa wato yake cinye abinci gaggawar da ɗan adam zai yi wajen cinye abinci idan yana jin yunwa bata kai gaggawar da gulma take yi wajen cinye kyakkyawan aikin mutum ba musani kana yawan yin gulman mutane ayyukanka na lada yana raguwa kana gulman mutane ayyukanka na lada yana raguwa har ka zo ka tafi lahira an goge ayyukanka ko kuma kai sadakar ai kyautar ayyukanka da da bakinka zuwa ga mutanen da kake aibata su Umar dan Kabbabi Allah ya kara mishi yadda yace ina horon ku da ambaton Allah ma'ana ku zamanto mai ambaton Allah masu ambaton Allah domin yin askar magani ne kuma ku kiyaye zancen mutane domin shi zancen mutane cuta ne idan ya riga ya shiga cikin jikinka to sai ka nemi maganinsa maganinsa shi ne ka nemi tuban Allah ka ƙaura cewa aikin ka nisanci mutane masu yawan gulma ka tabbatar da kayi nesa da gulman mutane a cikin bakinka yana daga cikin abin tausayi ka samu mutum yana da yin sallah mai kyau yana ƙoƙarin yin azumi mai kyau yana kokarin bada sadaka mace tana da dawainiya wajen daukar dawainiyar iyayenta da mijinta da ƴaƴanta tana ta aikin lada na ibada amma abin tausayi shine du tana rushe shi da maganar mutane wallahi ba abin da yake rushe aikin bayi irin aikin harcensu idan aikin harce yana rushe ayyukan bayi ashe abin tsoro ne a gare mu a ce da'iman muka buɗe bakinmu maimakon mu ambaci Allah sai dai kulle-kulle ije ya kulle munafurci ya kulle a tozarta wani wani yana nema a kulle yadda za a yi rasa ana son wani ya kulle ya za ya kishi duka waɗannan harce ne ke irin waɗannan ayyukan kuma ba abin da suke jawo mutum banna hasara a cikin ayyukansa shi matsalan gulma ba a duniya bane matsalar a lahira ne kaga ai babbar magana ce mm. mu ne kai ne zaka doshi lahira ana ganin ka mai addini mai kyakkyawan aiki mai kokari mutumin kirki amma duk ka rushe aikin ka da harshen ka baka sani ba yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yace kun san wani ne matsayaci a cikin al'ummata sahabbai suka ce eh shine wanda ba shi da kuɗi ba yi da wata kadara annabi yace a'a matsayaci a cikin al'ummata shine wanda ranar alkiyama zai zo da azumi mai kyau da sallah mai kyau zai zo da zakka mai kyau amma ya zagi wancan ya yi kage a wancan ya ci dukiyar wannan ya zubar da jinin wannan ya doki wannan idan aka zo sai a dinga ɗauka ana biyan mutane sai a dinga ɗaukan kyawawan ayyukansa ana biyan mutane shi sa darasinmu na baya nake nanata muku duk yadda za a yi karka yadda ka tafi da haƙƙin ɗan uwanka lahira ka ci bashinsa ka ƙibiya ka sa shi aikin ƙarfi yayi ya ƙare ka ibiyarsa ya ka amana ka cinye in ka tafi da haƙƙin wani lahira kai tsaye ka sani daga cikin kyawawan ayyukan ka za a biya shi to kamar haka manzon Allah ya fassara wa sahabbai ga yadda matsiyacin lahira yake ya zo lahira da sallah mai kyau da azumi mai kyau ya zo lahira ya yi ayyuka na ibada waɗanda ake so amma za ka tarar ya yi sun zakka ya yi duk abin da ake so ma'ana mutumin kirki ne masha Allah amma ya dauki wancan ya zubar da jinin wancan ya yi ƙage na magana ƙarya a wancan ya yi gulma maganan Wani a bayan idansa annabi ya ce sai a dinga ɗaukan ayyukansa ana bayawa ba wannan ne mafi ban tsoro ba idan ayyukansa suka ƙare to sai a dinga daukowa zulubin waɗancan mutanen ana dora masa gashi kuma ranar lahira awun aiki za a yi shine abinda ake cewa ran lahira akwai waɗanda za su ga aikin zunubin da basu su taɓa yi ba amma sai su gaishe a cikin ayyukansu wani ya ya sha giya ke bai taɓa shan giya ba wata ta je ta yi zina ke bai taɓa yin zina ba wata ta je ta yi sata ke bai taɓa yin sata ba kawai sai kiga sata a cikin aiki sai ki zazzana a cikin ayyukan sai kiga shan giya a cikin ayyukan yaya haka sai a ce ai wance ta sha giya kin je kin yi maganar ta ayyukan ki sun kare ga kuma laifin zaginta da kika yi dan haka an dauko laifin nan na shan giyan ta an dora miki wane yayi zina ke baki zina ba kin koma lafiya lahira yanzu a ji a ɗauko laifinsa na zina sai a zo a ɗora miki wannan shine babban abin tsoro mu kiyaye harcen mu akan junanmu sau da yawa sau da yawa wanda ka fi sa wa karan tsana take zagin sa da aibata shi kai ne kake masa zuwa aljanna baka sani ba a nan duniya duk tsana an dora mishi an ta daukan haƙƙinsa a ranar lahira waɗannan ayyukan wannan abubuwan da kai masa saboda Allah baya zalunci ba kamun kafa a lahira babu wani an san shi wani ba a san shi ba babu fadanci a gaban wani babba ya ji fadanci ya shige shi yin rashin adalci a'a magana ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma rana ce ta alkiyama ba ta wasa ba rana ce ta hisabi da aka sai a dauko ayyukan sa a dora mishi al da Allah ya ji kansa ake ce da shi wane na cin namanka wane na gibanka babban malami ne in yaje gida sai ya dauki wata kyauta sai ya aika mishi sai shi naji kana mun aikin lada zuwa lahira na gode da wannan abu saboda duk wanda ya bata lokacin sa wajen zagin mutane kamar lada yake aika maka lahira cikin wato cikin ayyukanka lalle ne kada mu ci mutuncin junanmu ko da ba giba ba ka zo gaba da gaba ka ci zarafin mutum wannan musulunci ya hana kada kuma ka hada tsakanin wani da wani kada ka hada tsakanin wani da wani annabimanci shine miji da mata suna zaune lafiya ki hada su fada uba da ƴaƴansa suna zaune lafiya ki hada su fada makwabta suna zaune lafiya ki bata tsakaninsu abokai suna zaune lafiya ki bata tsakaninsu ko al'umma musulma tana zaune cikin haɗin kai ta raba tsakanin su don wata manufa ko don wata bukata duka waɗannan ɓangare ne na munafurci wanda musulunci ya hana sai na abdullahi dan abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wasu makabarta ta wata makabarta sai nuna wasu kaburbura guda biyu sai ce innahuma la yu'azzibani wa ma yu'azzibani fi kabir fa amma ahaduhuma kana yamshi bin namima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan kaburbura guda biyu ana yi musu azaba ba dan wani laifi ba yace ɗayan ya kasance na yawo da annabi manci ɗayan kuma ya kasance kana la yastur min al-bawl daka idan har akwai <clears throat> azabar kabari da za a yi wa mutumin da yake annabi manci shine dauki zancen wance ya kai wance ya dauko zancen wance ya kai wancan shi ba dan yayi maslaha ba ba dan yi sulhu ba a'a dabi'ar sace to kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ce annamimi ba zai shiga aljanna ba wani kuma iya rayuwarsa kenan annabi ya ce annama la yadkhulul janna lalle annamimi ba zai shiga aljanna ba da haka ya ƴan uwana mu nisanci yin maganar mu. Abu Dauda da Imam Ahmad sun ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari lokacin da aka hau sama da shi je wajen Isra'i da Mi'raji da yayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an wuce da su yaga waɗansu mutane masu farce kamar tagulla farce a jikinsu kuma suna yagan fuskarsu da ƙirjinsu ranar alkiyama jini yana zuba a jikinsu suna yagan farcensu suna yagan ƙirjinsu haka kawai suke ta yi kamar yanzu muna wucewa mu ga mai taɓin hankali tana yage fuskar tana yage kirjin tana yage fuskar jini na zuba hankalinka ba zai tashi ba annabi ce ranar lahira da ya tafi a lokacin da ya je Isra'ila da raji sai ya ga wadansu sai ce waɗannan aka ce waɗannan kuma su wane ne ya Jibril ya tambaya sai ce su ne waɗanda suke cin naman mutane suke afkawa cikin mutuncin mutane a cikin rayuwarsu a sahihu jami wannan hadisi an tabbatar da cewa yana da inganci to ya zaka zabar wa kanka in ka je lahira ma kai ne za a sa kana yaga fuskar kana yaga kirjinka kana zubar da jini saboda kana kutsawa cikin mutuncin mutane duk mai mutunci kai baka ganin mutuncinsa duk wanda ake masa kara kai ba za ka masa ba duk labarin da za ka ɗauko ya tozarta wani ko ya zubar da mutuncin wani ko ya fallasa wani sai ka kun san ma babban abin da laifin shi umin abu idan ka shagaltu da yaya yayata laifin mutane sai Allah ya jarrabe ka da shi misali Allah ya sauke amin sai kika samu labari wata ta yi ciki ko ba da miji ba kuma la'alla ana yi mata kyakkyawan zato ta gamu da mummunar kaddara shi yasa mutum ya dinga roƙon Allah ya tsare da mummunar kaddara hmm. mummunar kaddara kashi kashi ne tana zaune a nan ana neman salamatu za a kashe ta sai aka zo aka samu salma bayan sun kashe ta zaka ci ai ba ita bane kaga ai wannan mummunar kaddara ne ko kuma ana ma kyakkyawan da to ka je ka aikata wani mummunan aiki ya zama karshen rayuwarka ka kashe wani ko ka kashe kanka ko wani abu ya faru da kai mummuna wanda karshen dai ka bar duniya da maganganu ko tunani mara kyawu a kanka ko ka mummunan aikin da shine ajalinka misali mace ta je wani namiji yaudare ta ta zina a garin zubar da ciki ko a garin aihuwa ta mutu ba gama da mummunar kaddara ba to kaddara sai wata gaba da mummunar kaddara ta ciki sai zama kowa a wurin ki zai ji labari shi laifin shi umar abu ne idan ka shagalci da yaya ta laifin wani sai Allah ya jarrabe ka sai ga ita ta je ta yi ciki ko yadda ta yi ko kanwarta ta yi ko yarta ta yi ko wata na kusa da ita ta yi mummunar kaddara ya dawo kanta ko bai dawo kanta ba ku so da haka ba a ta mutane da tozarta mutum akan zunubi duk wanda kaga yana aikata zunubi ka roki Allah ya yafe masa ka kame bakinka kai ma baka fi karfin a jarrabe ka da wannan abun ba ko ka fi karfi kar kowa ya tsarkake zuciyarsa ya ce wai ni na Allah ne kai ka fi kowa imani a'a Allah ɗaya san wanda ya fi imani yanzu a cikin mu nan inna akramakum indallahi wanda yafi mukarimci a cikin mu shine wanda yafi tsoron Allah fi tsoron Allah ba skeli ake gani ba ba a fuska ake ganewa ba ba a tafiyar ka ake ganewa ba ba am a'a fi tsoron Allah yana zuciya annabi yace tsoron Allah yana nan yayi ishara zuwa ga kirjinsa sau uku yana nunawa a cikin wannan littafi mun kasa ire-iren giba kashi biyar giba ta farko giba ta shafi jiki kamar ka aibata wani da cewa ne mai ido ɗaya kana zagin sa wanda ba za ka iya faɗa yana nan ba Ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta taɓa cewa daya gajeriya ma kawai ta aibata ta da gajarta a cikin ma kai ba kai tsaye ba annabi ce wannan kalmar da kika faɗa ta kai da za a zuba a ruwan kogi kaza da sai ya gurɓata ta saboda muni to ba a san ka aibata mutum akan jikinsa ko ka ce yana da wata cuta wadda mutane ba su sani ba don a kyamace shi a je ma a bincika a gaba da kyamar ba da cutar na biyu giba ta shafi nasaba ta dinga ambatar mutum da dangantakarsa na iyayen da suka haife shi tana aibata shi ko ka ce ai wanci asali ba ta da asali sai da aka yi cikinta a titi na mahaifinta ya aure ta ko wanda take kaddarawa babanta ne ya aure ta an gane irin wannan bi yadda za a yi kada ku aibata mutane a bayan idanunsu akan nasabarsu ku dinga cewa wance banta da uba ko wani abu mai kama da haka giba ta uku giba a cikin halayya misali ka dinga cewa wani mai girman kai ne sai kai ka yana da girman kai kai ne baka yi ba kai mu'amala da shi ba wataƙila yana da saukin kai da mu'amala mai kyau dan baya tare da kai sai ya zo ya ma dariya ya mu'amala da kai ta kusa bayan wannan ko ka ce wani yana da saurin fushi la'alla a kai wa saurin fushi bai wa sauran jama'a ba ko ka ce wani munafiki ne wani mai kwaɗayi ne wani matsoraci ne wani marowaci ne duk ba daidai bane a wani darasi da muka yi shekaran jiya da wasu mata irin ku nake cewa duk wanda kika ji yana kirga miki marowata to shi ma mai kwadayi ne ta kai ka san marowata ku lura da mai cewa wani marowaci ne wani marowaci ne to ta kai ka sani kawai dan kana kwadayin kayan mutane ba su baka ba kawai sai ka ce mutum marowaci ne wannan ɗabi'a ce ta marowa ta masu kwaɗayi su dinga cewa mutane marowata bayan nan na hudu giba cikin al'amuran duniya misali ka dinga cewa wani mai yawan zance ne wani ayi kazami ne wani yana da yawan barci yaushe zai yi abin kansa kana aibata shi wance bata iya abinci ba wani baya gyara jikinsa in ka zauna kusa da shi ka dinga jin tsami wani bayi da sa'a duk sana'ar da ya shiga ba zai ci riba ba wani rago ne wance ta cika naci duk wayannan abubuwan haramun ne musulunci kar mu dinga daukan su da sauki muna ga yawa junan mu na biyar giba na abin da ya shafi laifin addini misali ka ce wani barawo ne wani mashayin giya ne wani bai iya alwala ba wance tufafin tufafinta suna jan ƙasa ko wance ba ta sa hijabi wance tana da maganganu na kaza duk wani a musulunci ne kamata ka shagaltu da yin waɗannan kana ɓata lokacinta a kansu ba ana jan hankalinmu ne fa saboda mu ya daɗi ba wanda za ka je yana zaginka a bayan idanunka ka ji daɗi ko akwai to kai ma kar ka zagi wani a bayan idansa abin da ake so shine ka mai da hankali wajen kyautata dangantakarka da Allah da al'amuranka ka kuma shagalci da wa wani ɗan'uwanka uwanka addu'a in ka gano wani gazawarsa duk waɗannan alamun gazawa da muka nuna sai ka gano wani yana da alamar gazawa babban abin da ya kamata kai shi shine ka dinga yi masa addu'a Imam Shafi'i yana cewa idan za ka yi min nasiha ka ja ni gefe ka gaya min muhimman abubuwan da ya kamata na gyara hmm. amma kar ka zo cikin mutane ka yi wa mutum nasiha akan abin da yake yi a'a ka keɓe shi gefe in ma shi kaɗai in ma shi da wani kai masa nasiha kuma tsakaninka da Allah in dai daga cikin zuciyarka ne Allah zai taimake ka zai karɓi nasiha ka kuma zai gyara amma idan shi ya shiga zuciyarka sai ka zo kana gaya yamar laifinsa a gaban mutane kai wani har yanzu ba za ka je na shan wuyu wani yanzu za ka girma yanzu wannan nasiha ne ba nasiha ba ne. ke wanci ba za ki aure bane kin tsaya kina biye biyan maza wannan nasiha ne in za ka yi wa mutum nasiha ka masa asigar nasiha na gaske cewa kana sa ne ya fahimci addinin Allah ko zuwa ne anan nace ke wanci yanzu ko fatiya baki iya ba baki iya tahiya ba baki iya iqama ba to kai kike bautawa Allah wannan nasiha ce wannan ba nasiha bace in ana yin nasiha ana yi ne da kalmomi masu kyau waɗanda za su yi kyau yace kada kai mun nasiha a cikin jama'a domin nasiha a cikin jama'a wani nau'i ne na kunyatar da mutum wanda zaka ta shi a gaban jama'a to wadannan abubuwa ne suke sawa ai giba na farko wani lokaci mutane suna giba ne don su huce haushi ba nasiha bace su muna na maganganu a kanka domin kawai su huce wani haushi na wani abu da yake tsakanin ko yana takara da kai a zuciyarsa ba ta sani ba yana buƙatar abin da kake da shi kuma ka riga shi samu ko kuma wani ɗan adamtaka ya kama shi na biyu saboda haɗuwa da abokai ta yadda zai ji ana cin mutuncin wasu maimakon ya hana ko ya tsawatar sai shi ma ya taimaka sai ya shiga cikin sai su dinga yi shine hanya na biyu da ake yi ka samu in ka gamu da aboki magulmaci to la kullum ka sai kun yi gulma mutane mafiya yawa na magulmata daga cikin alamunsu shine komawa gefe da an zo ana tare da jama'a za ta ja wata su koma gefe to insha Allah magana wanda za a yi ko ta ga tufafin wata ta yi maganarta ko a yi aure ta ce kayan aure bai yi ba ko waɗansu suna zaune ta ce wanci ta yi kaza in dai kaga an ja gefe to masu wannan ɗabi'ar mafiya yawa masu komawa gefe su yi maganar mutane ne abu na uku abin da yake jawo ake giba wani lokaci yabon kai mutum ya dinga ganin shi na kwarai ne mutane ba na kwarai ba ne to kullum zai dinga aibata su domin kullum yana kan ba da labarin falalarsa kullum mutum yana kan ba da labarin falalarsa Mutum da na taso ina karatu na yi karatu ina karanta to sai ibada ne dai kai da kake ibada wa kake wa gori a Allah to a garin faɗan falalarka sai ka zo kana cikin faɗan wani ka dinga ta aikin gawance ta yi kaza kaza ta gawa wani ya yi kaza kaza abu na hudu yake jawo giba shine hassada wannan ku shine mafi munin abu shine ka ji ana yaban wani ana cewa wani mutumin kirki sai sai hasada ta tashi in ta motsa a nan sai ka kama aibata mutumin kai kuma kana faɗan abin da ba su sani ba mummuna a kansa hasada ciwo ne mai wahala ba yi da magani sai istighfari da neman yafiyar Allah babu ciwon da ya fi ginuwa a jikin ɗan adam irin hasada kowa da irin tasa amma mafi muni shine wanda baya danna tasa ko mummunan abin da ne kuma mummunan hasada ita take kawo mutum ya zama mai kambin maka duk abin da ya gaba zai sa masa albarka ba in dai na wani ne duk abin da ya gani ba zai yaba ba in dai na wani ne duk abin da ya wuce nasa magana ba ta mutuwa kuma a wajensa ko kyauta aka zo aka yi masa ta naira goma sai aka yi maka kyautar naira goma in mai hasara ne sai ransa ya ɓaci ko kyauta aka zo aka yi maka wata ran ta naira goma shi wata ran sai ya ji labarin an masa ta naira biyar an maka shi kuma naira biyar ɗin lokacin ba a bashi ba sai ya manta da wancan goma sai hasara ta tashi idan hasadar mutum ta kai hasada ko riga ya baka in ka sa ta kyawu in dai ta kyawu a jikinka in ya gani sai ransa ya baci hasara ta kama zuciyarsa kenan ko shi ya baka jari idan ya kasuwancin yana tafiya daidai sai hasara ta tashi abu na biyar ana yin giba ta hanyar ba'a da izgilanci kamar mutum zai yi zancen wani don mutane su yi dariya sai dinga tona wani kamanninsa yana cewa wance ta sa kaya ai baki ga gaya mata yawa ba ba ta yi, misali ko kuma wance ba in ta samu abinci ba kawon ba ta taba cin abinci ba duka waɗannan nau'o'i ne na ba'a amma a cikin harkar izgini Ko kada ka yi irin wannan don ka walakanta dan uwanka musulmi hakika annabi sallallahu alaihi wasallama Ya ce ya isa sharri mutum ya wulakanta dan uwansa musulmi imam muslim ne ya rawaito da wannan hadisi dan kawai kana da falala a kansa ko dan tana aiki a gidanki ko dan iyayenki su ne shugabanninta tana girmama su sun tana yin wata hidima a gidanku ko dai wani dalili ya hada ku to karki tozarta ta kina mata wulakanci kina ci mata mutunci a cikin ba'a abu na shida ana yin wata giba ta wayo shine bayyana aibin wani cikin tausayi amma kuma gulman sa ake yi ba nema masa taimako ake ba kamar ki je ki ga wata bata da shimfiɗa a gidanta ko bata da kwanan cin abinci ko bata da kayan girki ko kuma gidanta ba a iya ciyar da ita kullum ko bata da tufafin sawa ba abin a tausaya mata a zo a taimake ta bane to zaki je ki dinga gaya wa mutane ba da niyyar nema mata taimako ba amma a cikin kalmar tausaya mata alhali aibata ta ake yi ana gulmanta alhali kamar ana tausayinta ne ko wani namiji jarin sai karye ko ba shi da aikin yi yana zaune a gida ko yaushe ko yayi ritaya ya gama aikinsa na gwamnati dan abin da ake bashi watakila na kudin tausayi na gwamnati ba zai rike shi da iyalansa ba ko gidansa ya rushe damana ta zo gidansa ya rushe ko motarsa ta lalace yanzu da yana da motoci yanzu ba shi da mota ko da yana da mukami yanzu ba shi da mukami a garin ana so a bada labari sai a dinga faɗan halin da yake ciki mummuna ba dan ana tausaya masa ba sai dan ana yin gulbarsa to wannan nuna gulman mutane da wai tausaya masa a bayan idansa to wannan shi ma haramun ne a musulunci domin giba ne na bakwai wa kai fushi don Allah kamar yace dubuwa ne ya ƙetare iyakar Allah yana so ya nuna fushi wane baya zuwa tarawih wane baya azumi wane baya sallar nafila wane bai iya karatun alkur'ani ba wane kaza kaza kaza yana faɗan laifinsa amma a cikin fushi wai shi nuna mai kishin addini ne wannan ma mutane ne duk abin da zaka faɗa akan mutane ya zama to alheri abu na gaba yaya za ka yi ka uce daga zagin mutane na ɗaya ka sani cewa giba tana cikin zulubai da suke janyo maka fushin Allah kuma ka halarto wa kanka ka dinga tuna hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan munin giba da ayoyi na alkur'ani da suke magana akan harincin giba tuna wayannan lokacin da kake yin giba yana taimakon ka ka tsakaita a hankali haka daina domin wanda giba ta shiga jikinsa kamar wanda ya saba cin goro ne rabuwa da shi wahala ne da shi kamar wanda ya saba shan kayan maye ne rabuwa da shi wahala ne kamar da ya kulla ya kulla zuciyarsa da soyayya ne rabuwa da shi wahala ne an gane saboda da in mutun ya riga ta zama ruwan jikinsa duk maganar da zai yi ma ita ce ta riga ta zama masa jinin jiki to sai ya dinga tuna ayoyi ya dinga tuna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu ka sani cewa giba kyawawan ayyukan kake dauka kake ba ma wanda kake zagin sa duk wanda kake cin naman sa kana bashi aikin ka dai dai dai dai dai dai har sai ka zo lokacin da baka da aiki na kyakkyawa ko kwaya dai dai sauran har wannan azumin da muke yi fa sai ki azumin nan yanzu ki kare iyaye mata sanar samun lada azumi yanzu nan da safa an yi yamul an yi sallar walaha gashi ne yanzu kun zo kun tare kun yi karatu in an jima za ku zo ku ɗauki hidimar abinci duk abincin da kika dafa kowa ya ciki na da lada shi yasa da Allah kowa ta tsaya ta dinga kyautata abinci fiye da da kada ku yi abinci da sauri ku yi abincin da kowa in ya kama saboda ɗanɗanon abincin ba zai iya daina ci ba duk wanda ya ɗanɗana abinci kina da lada ko mace ba ta iya ba ta je ta koya wani malami yana koya mana karatu wata ran yace ai shi iya abinci kamar rubutu ne kun san shi rubutun nan ai wani bai iya rubutu ba ko to duk yadda kai da wata ba ta iya koyon girki ba sai dai kawai a yi haƙuri ko kuma in baki ya saba cin mara daɗi bai san mai daɗi ba abu na uku ka dinga tunanin cewa kana son wani ya ci manka ko ya maka izgili a bisa ɗabi'a babu ɗan adam da yake so a zo a ci masa mutunci ko a kunyata shi ko a tozarta shi ko a yi maganarsa yanzu wanda ta yi ciki ke ba da labari inda ke kika yi ciki kina so a ji kuma wanda yake fallasa irin wani har ya iya kalmar alifu asiri zai ce amma fa sirri ne ke kade na gaya wa da Allah kar ki gaya wa haka ne to in ke sirri ne me sai kika faɗa to in ranan naki ne kina so a faɗa to in kina halartuwa wannan zai taimake ki ki rage giban mutane abu na hudu mutum ya tsarkake zuciyarsa da abin da suke janyo giba kamar hassada kiyayya shan yabo riya da kuma abubuwan da suke cikin cutuka da zukatan mutane akwai cututtukan da cutar zuciya babu ƙwayan maganin da yake maganin da sai istighfar da komawa ga Allah idan kana da kiyayyar mutane in kana da hassada in kana da son yabo in kana son nuna kaiwa ne to wannan cuta ce son mulki da son mukami ai cuta ce in mutum yana da wannan cutar to kowane lokaci yana cikin damuwa shi dole ka so shi in baka so shi ba shikenan kai abokin gaban sa ne dole wai ka girmama shi in baka girmama shi ba kai abokin gaban sani, wannan cuta ce ai mutane ne ba su sani ba abu na biyar idan zuciyarka ta riya maka ambatan laifin wani musulmi to ka binciki kanka ga cewa baka yin wannan abin da yake yi da yawa ma daga masu gulwar fa yana faɗan abin da shi ma yana yi ne amma maganan da masu magana ne suke cewa wai shi laifi tudu ne haka dinga hawan naka kana hanguwa na wani an gane ita ba ta tsarkake kanta ba amma ta je tana zagin yawon banzan wata wannan ma duk lokacin da ka dinga tunawa cewa kai ma fa ana gibarka ai kai ma fa kana da abin da za a gibata to zai rage maka to na gaba menene kafarar giba fuska ta farko shine bangaren haƙƙin Allah ta baraka wa ta'ala saboda aikata abin da Allah ya haramta haramun ne don haka yi giba kuma Allah ya haramta haƙƙi na farko shi shine kai istighfari ka nemi Allah ya gafarta maka wannan shine abu na farko in kai giban mutane ka roki gafarar Allah fuska ta biyu haƙƙin wanda kai wa giba shi ma ka nemi ya fi maka to wace giba ce ta fi tsanani giba da ta fi tsanani ita ce keta mutuncin malamai da shugabanni suna man malamai kaman guba ne in kana cewa taron zai kashe ka ku daina aibata malamai zamani yanzu ya zo ana ta dauke dauken malamai akan waya malamin da yake gaban ka yake karantar da kai kare na shi can wani malamin da kake hange kuma wata ilwa fahimtar karatun take daidai ba mm. kuma shi malamin da yake gaban nan naka ba za ka iya yin kaman nasan ba amma hankalinka ya tafi can kana tunanin wani akan haka ma malamin ma in yazo yana yi ba za ka ji ba sai kai tafiyar ka ko kai ka shiga wata hidimar kana ga duk abin da zai faɗa ka ji ko ka sani ko ya saba faɗa a'a ai zama ka sauraron ma ibada ne alamar rena mutane ne zama wai kalmar su ma ba za ka tsaya ka saurara ba ka rena su wa'azi fa suke yi da ayar Allah da ayar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kana ga in ka tsaya ka ma ai ka girma su ko ka mai da su mutane wannan haramun ne a musulunci to da zagin malamai da zagin shugabanni wannan hakika an hana kuma idan mutum yana yi zai fada cikin musiba ibnu asaki yana cewa haƙiƙa naman malamai yana da guba kuma idan mutum yana ci to wata rana shi zai kashe shi zaka ka tsare harcenka ka tsare bakinka daga zagin mutane da manyan mutane haka nan zagin shugabanni su shugabanni dama ba za su iya kowa daidai ba za dai su iya abin da za su iya yi idan shugaba ya zuciya su ya iya kokarinsa to kai kuma karka koma jefa kana aibata shi ka sani shi ma fa yana da haƙƙi a kanka za a dinga ɗaukar laifukansa ana ɗora maka za ka muji tsoron Allah kada ya zamanto aikinmu shi ne gulmar malamai ko kuma zagin masu addini ko kuma gulmar shugabanni waɗannan duka a musulunci haramun bayan wannan in kana so ka nisanci giba ka nemi aboki na kwarai aboki na kwarai shine wanda zai dinga gaya ma gaskiya in kana zagin mutane ya tunatar da kai kuma kowane lokaci yana neman nishadin ku yi karatun alkur'ani ko kuma ku yi karatun hadisi ko ku yi wani karatu wanda zai fahimci rayuwar in ba haka ba to rayuwar mutum za ta tabbata a cikin yin giban mutane abinda kuma ya fi tsanani yake karya gadon bayan mutane shine zagin mutane a cikin addini Ko lokaci ka fi tsanan masu addini ko riga ka ga mai addini ya sa kana suru in ka ganshi da mota ka bage shi in ka ji shi duk wata falala da mai addini ya samu to ranka baya ka fi son waɗansu fitsirarru ko waɗansu wanda ba su da addini su duk abin da za su yi amma ban da mai addini to sai waɗansu hadisai da za mu faɗa a kan giba an karɓo daga abubakar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin huɗuba na hajjin bankwana yake hakika jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a gare ku kamar haramcin wannan rana a cikin wannan wata cikin wannan gari na makka ku saurara manzo Allah ya ce shin na isar wannan hadisi Imam al-Bukhari ne ya rawaito shi yana gwada mana mu tsare mutuncin junanmu mu zai da zubar da jinin mutuncin junanmu a bayan gidanmu na biyu an karɓo daga Barra ibn Azib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce riba tana da kofofi 72 mafi kankantanta ita ce mutum ya yi zina da mahaifiyarsa mafi girman riba shine mutum ya ci mutuncin dan uwansa cin mutuncin dan uwa yafi irin waɗannan ayyukan laifi saboda duk aikin da kai zaka yi istighfari amma aikin da istighfari ba zai isar ba ka nemi haƙƙin wani wani ya yafe ma to babban magana an karɓo daga Abu Huraira na Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana daga cikin manyan laifuka mutum ya dinga cin mutuncin dan uwansa ba tare da wani dalili ba kuma yana daga cikin manyan laifukan zagi daya mutum ya zagi zagi daya zagi biyu mutum ya bata lokacinsa yana ta aibata mutane daya biyu uku babu kakkautawa to yana daga cikin abin da yake zubar da mutuncin mutum kuma yake bata ayyukansa kuma yake komawa zuwa ga Allah ba tare da ya samu lada ba ko kankani kamar yadda na ambata mana cin abin din shugabanni haramun ne matashiya da rage mana a ƙarshe game da gibar mutane ko cin mutuncin mutane shine mu tsare harcen mu me zamu da harcen mu idan ba mai wannan gibar ba ne mu mai da harcen mu wajen abin da ake bukata a yi me ake bukata a yi da harshe a ambaci Allah a yi addu'a darasin da muka yi a baya na tuna mun cewa kowane bangare na gurin da aka ce a yi zikiri ko a ambaci Allah yana nan yana jira misali yadda na bamu misalai shine shiga ban ɗaki fita daga bayi shiga gida fita daga gida kwanciya bacci farkawa daga bacci duka waɗannan ana mutum zai to in kuma ya to giba ta shiga ranka ko ta shiga zuciyarka kana yawan yi to ka dinga roƙon Allah ya raba ka daga aibata mutane duk lokacin da kai ibada ka ce ya Allah ka tsare harce na daga aibata wani na ya Allah ka tsare harce na daga aibata wani na Allah ka tsare idona daga ganin laifin mutane Allah ka tsare idona daga ganin laifin mutane Allah ka tsare zuciyata daga kullatan jama'a Allah ka tsare zuciyata daga kullatan mutane koda da Hausa kike yin waɗannan addu'a Allah zai karba addu'a kuma sai ki tsayawa ƴaƴanki da addu'a cewa Allah ya sa ƴaƴana kada su zamanta magulmata masu kullatan mutane a zuci masu ganin laifin mutane a idanu masu aibata mutane da baki in kina yin wannan ma ƴaƴanki Allah zai tsare miki ki haifi ƴaƴa masu kyau ma'ana ina nufin masu nagarta na ƙwarai waɗanda ba za su aibata mutane ba na gaba ki dinga roƙon Allah ya tsare ki daga harshen wani duk mutanen da suke aibata ne Allah ka tsare daga harshen su ka mai da kaidin su gare su domin ba wanda ba a maganarsa a bayan idonsa ko akwai to ya dage yana roƙon Allah duk wanda yake aibata ni a bayan idona ya Allah ka tsare ni daga sharrin harshen sa ka tsare ni daga kullakullan zuciyarsa ka tsare ni daga sharrin idanunsa ya Allah ka maida masa sa zuwa gare shi kada ku manta da wannan addu'a ko da Hausa mutum ya dage ya dinga yi in Allah ya tsare shi kenan sharrin idanun mutum shine min sharrin hasidin idan hasada in mutum yana yi maka hasada yana makiya shi yayi ma wani kallon wannan abu sai tasiri a cikin ka sai zaman ya jawo maka asarar dukiya ya jawo maka rashin lafiya ya ja maka wani ainu wani kambin maka wani ya kama ka domin mafi muni masu kambin maka su ne mutanen da suke da hassada wadda hassada zai sa ko dabba ya gani mai kyawu ta wani ba zai sa magana ta alheri ba sai ya faɗi mummunan magana a kai to da'iman kai kuma zaka dinga neman taimakon Allah wajen ya tsare ka daga aibata ka da wani yake yi ya tsare ƴaƴanka daga aibata su da ake yi ku yi ma mazajen addu'a ku yi wa iyayen ku addu'a yi shugabanni na al'umma addu'a Allah ya tsare mu daga dukkan irin waɗannan masifu da abin da suke kaiwa al'ummar mu zuwa ga zagin mutane lalle ne mafi munin abin da ake zagin mutane a kansa yau shine siyasa matasa musamman yara maza ban dai san mata ba siyasa ta riga ta cika zuciyarsu ta mai da su ƴan maula ta mai da su mai zagin wanda ba sa tare da shi ta mayar da su wato masu gaza gani siyasar nan ta mai da al'ummar mu kowa yana da ruwa da tsaki akan wa zai shugabance shi da wanda ya isa da wanda bai isa ba siyasar nan ta mai da al'ummar mu rashin girmama manya su tsaya su duba wa mutane abin da yafi dacewa siyasa ta mai da mutane masu karɓar rashawa da cin hanci ta mai da mutane mabarata mafaɗaita marasa tunani mai kyau to kada a garin baka siyasar wani kullum ka dinga aibata shi kana sama masa lada wannan cutar ta fi yawa a cikin maza amma ina ai ina ambata ta ne saboda mu cika darasin da ita cewa duk inda kuka ga ƴaƴan ku matasan ku maza sun zama ƴan bangar siyasa masu yawan zagin wani da kullatan wani da shirye-shirye mummuna abu akan wani saboda siyasa da Allah ku ji hankalin su ku hana su Ga ba ci da take faruwa tsakanin mutane wanda ba ta da muhimmanci kowa yana da yanci dan ƙasa ne yayi siyasa tunda ta halatta kowa yana da yanci ya zabuwa ne ba a yi ka dan a rayuwarka dole sai kai wani ba kuma 'yan siyasa ne da ko gansu duk wanda kake son sa a wurin sa kai mutumin kirki ne duk wanda baka son sa duk abin da ka masa yanzu kai mutumin banza ne sai ya kwakulo abin da bai kamata a kanka ya aibata ba haka ne ko baka bane mafi yawa bukatun su suke biya Allah ya sani idanun mu yana gani da haka dan me zaka zamanto cikin mai aibata su a bayan idan sa haka dinga daukan alhaji wani ma ya dinga kirkiran ƙarya ya mai da gaba ɗaya rayuwarsa in dai ya waya ko yi magana kawai siyasa siyasa siyasa ya aba jama'a babu Allah ne babu askar ne babu ibada ne babu sauran muhimman abubuwa ne gaba ɗaya rayuwa anan za ta kare to duk wanda kuka ga ya fice da irin wani abu ku ci gaba da yi masa addu'a akan ubangiji Allah ya sassauta zuciyarsa ko ƴaƴan ko mazajen ku ko makusantan ku ko ƴan uwan ku da dangin ku cewa Allah ya tarshe mu daga aiwata junan mu Allah ya sa mu zama mutanen kirki cikin lamarin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ka yafe mana alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala nabiyil karim subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu wa rahmatullah Thank you. sai yi ba an gama ba ɗauka ba